вострая брама беларуская ідэя у літаратуры палітыцы і жыцці Я ўспамінаю яго кожнага разу калі хачу зразумець як і адкуль гэта ўсё пачалося у ігара герменчука і ў мяне гэта ўсё цікавасць да беларушчыны, якая стала ўрэшце зместам нашых заняткаў, а ў выніку і жыцця. А пачалося яно і ў яго і ў мяне адначасова. Можа быць, з таго дня і з таго моманту, калі за дзвярыма стацыянару факультэта журналістыкі мы апынуліся разам. На іспытах мы не дабралі балаў і разам пайшлі на вечаровае аддзяленне. Так у нашым сусветным акіяне зарадзілася жыццё. тым пачатку для нас сапраўды не было мэтраў настаўнікаў. Першы імпульс прыйшоў сам сабою. Зрэшты, натуральна, нейкая нота ўжо мусіла гучаць у душы, каб два юнакі раптам дапалі да гістарычных кніг, загаварылі па-беларуску і вырашылі, што ўсё іхнае жыццё будзе занятае гэтым. Ён увесь час згадваў свайго дзеда, старога, але дужага вяскоўца, якога параўноўваў з ветракамі а я згадваў сваю вясковую бабулю, у якой карэніўся ўвесь мой род. Бадай гэта нас і зблізіла падобнае стаўленне да продкаў. І продкі былі падобныя. Годныя сяляне палешукі дужыя і прыгожыя ў сваім процістаянні, таму што ім выпала ў жыцці. Арыентацыя на дзядоў толькі і магла быць сапраўдным імпульсам, бо наступныя за імі пакаленні ўжо жылі з пэўнымі мутацыямі пасля сталіншчыны і вайны а першародная жыццёвая сіла захоўвалася ў тых, хто ўзгадаваўся да ўсяго гэтага. Яшчэ адна асаблівасць нашага пачатку ў тым, што ён адразу быў неаддзельны ад палітыкі. Нібы тыя шыцікі мы выпаўзалі з абсалютных акамянеласцяў імёнаў Маркса Энгельса Леніна. Згадваю, што Маркса ў нас у сям'і адзначалі не таму, што бацькі былі камуністамі, а міжволі бо гэта быў не толькі дзень ягонага нараджэння а яшчэ і савецкі дзень журналістыкі мой бацька быў рэдактарам міліцэйскай газеты а самае галоўнае што гэта быў яшчэ і дзень нараджэння маці акурат сёння 5 траўня на журфак мы з ігарам герменчуком паступілі ў 1977 тыя часы сёння могуць прыгадаць ужо толькі сталыя людзі яшчэ ёсць караткевіч яшчэ быкаў не напісаў свайго этапнага знаку бяды яшчэ не настала пяцігодка палітычных хаўтураў і брэжня ўтрымаецца без батарэек вінцук вячорка яшчэ ў школе неўзабаве ён паступіць на філфак і пачне наведваць менскі джаз клуб на вечаровым журфаку збіраецца цёплая кампанія мы з герменчуком пасля працы нудзімся на лекцыях пачынаем пісаць ён радок я радок ён радок я радок спачатку апавяданні пасля п'есы і нават раманы у працэсе да гэтай справы далучаецца віталь шхіньян герменчук працуе на паліграф камбінаце імя коласа ездзіць на аўтакары шхіньян на тэлевізіі я у газеце на страже акцября Апроч таго знаходзіцца час, каб сукурснікі сустракаліся вечарамі на кватэры. Найчасцей гэта кватэра Віталя Тараса. Музыку паслухаць пагаварыць, пабыць разам. Паездка ў мір і ўражанне ад тамтэйшага замку прыводзіць нас з ігарам у Ленінку. Так тады называлі нацыянальную бібліятэку. А яшчэ ў той самы час з'яўляецца ідэя што-небудзь выдаваць. Пасля мы ўсё жыццё будзем друкаваць газеты, часопісы, кнігі. А тады ідэя выдання зводзілася да стварэння падпольнай друкарні калі б не служба ў войску тая эпоха не была б так падрабязна і дэталёва зафіксаваная на паперы у нашых лістах во пісаў мне ігар прачытаў у маладосці нейкага кахановскага дасылаю каб жа нам так пісаць Мы тады не ведалі нікога з старэйшых і з тых, хто мог бы паспрыяць у нашай беларусізацыі. Такія знаёмствы ўзнікнуць пазней, пакуль жа нас вельмі вузкае кола. Вінцук вячорка з сваёй яшчэ не жонкай арынай герменчук і я і я адпраўляюся ў войска пачынаецца перапіска ігар на паліграф камбінаце уважліва сочыць за ўсім што там друкуецца у пра ўсё падрабязна піша мне. Ён таксама сядзіць у бібліятэцы, вышуквае рарытэты, якія пераздымае фотоапаратам. Да прыкладу паэму на куццю янкі купалы, якая ў той момант лічыцца забароненым творам і ў новыя выданні паэта не ўваходзіць. А яшчэ ён здае залікі на факультэце журналістыкі. З ліста 30 снежня 1978 году Менск яшчэ хуткім часе пойдзе цікавая рэч драўлянае дойлідства беларускага палесся даволі тоўстая будзе бачыў пакуль толькі вокладку намаляваны такі магутны вятрак потым цэркавак некалькі і яшчэ іншае будзе выдавацца кароткая энцыклапедыя беларуская пакуль першы том напішы ці браць табе зараз займаюся ўвесь свабодны час у ленінцы з вінцуком часам знайшлі на куццю гэта такая рэч пайду ў нядзелю пераздыму апаратам потым як небудзь прывязу пачытаеш і геаграфію еўропы таксама буду пераздымаць не я буду калі не дастану ўсе творы караткевіча весь час рыхтаваўся да заліку па гісторыі друку беларусі вось сёння здаў і ведаеш як брыдка адзін і я толькі адказваў на мове што гэта такое колькі ж гэта будзе цягнуцца а гэтай гусевай я так і не здаў залік але ну навошта мне чалавеку што не мае нічога агульна з вялікім народам ведаць з чаго пачынаецца недарасль фанвізіна навошта мне радзішчаў тады ўжо давайте будзем і армянскую грузінскую і іншыя літаратуры вывучаць дык не ж па нашай літаратуры дык невялічкі курс а тут і восемнае і девятнае і двае стагоддзе з армянскай літаратурай гэта ён шхіньянаў згадаў на той час Віталь Шкіньян быў на журфаку нашым трэцім. У мяне захавалася мноства і ягоных лістоў. Гэта вялізныя дыскусіі пра нацыянальнае пытанне. Ён даводзіў, што прапанаваны культурна-палітычны націск павінен ахопліваць не толькі этнічных беларусаў. Прадстаўнікі ўсіх нацыянальнасцяў нашай краіны мусяць удзельнічаць у беларускім адраджэнні не згадаю каб гэтая тэма сур'ёзна развівалася пасля тых нібыта наіўных студэнцкіх дыскусіяў але ж нельга сказаць што яна не цікавая і сёння тым часам ігар працягваў паведамляць пра ўсе навінкі свайго паліграфа робячы паміж іншым таксама далёкасяжныя заўвагі да беларускай літаратуры з ліста першая люта тысяча девятьсот семьдесят девять году менск У хуткім часе ў нас будзе выходзіць быкаў. Там яго апошняя аповесць пайсці і не вярнуцца яшчэ штосьці. Барадулін будзе таксама шамякі на штосьці. Калі што-небудзь цікава, я прывязу, але быкава трэ будзе пачытаць абавязкова, бо піша ён нядрэнна. Вайна гэта таксама гісторыя. Для нас яна мо не такая ўсё ж далёкая, але ж нашчадкам патрэбны будзе быкаў, як зараз нам караткевіч. У наступным лісце гаворка ідзе пра каперты. Так мы называлі запланаванае нелегальнае выданне. Герменчук займаўся даўкамплектацыяй падпольнай друкарні. Ігар выносіў з камбінату літаркі, якіх не ставала. Запуск выдання, якое мусіла змяшчаць маніхвест, мы называлі ў сваіх лістах адпраўкай каперты на конкурс. Гэты запуск адкладаўся. Спрэчкі вяліся вакол спосабу распаўсюджвання з ліста 5 сакавіка 1979 году Менск. Ты зноў трымаешся сваёй пазіцыі па распаўсюджванню каперт. Вельмі ты ўжо наіўна глядзіш на адпаведныя установы на іх магчымасці, адмаўляеш іх выхад на нас. Штосьці і ты і мой вінцук мне не падабаецеся гэтымі сваімі прапановамі. Але зразумейце, што праз гэтыя вашыя шляхі распаўсюду мы вельмі хутка будзем там, дзе камусьці гэта патрэбна. патрэбны трэці шлях трэці прамежны я ўжо рабіў некалькі сінтэзаў але вынікі незадавальняючыя зразумей што для сучаснай крыміналістыкі нават папера пахне целам яе ўладальніка тут яшчэ думаць думаць і думаць Не скажу, каб мы былі антысаветчыкамі. Гэта быў яшчэ той стан, калі цалкам прызнаваўся Ленін, але ягоныя нашчадкі ўжо адмаўляліся. І сама рэчаіснасць, у якой мы жылі, нічога апроч скепсісу не выклікала скажы нам тады пра вяртанне да ленінскіх нормаў мы б пагадзіліся і бадай спрычыніліся да таго вяртання іншая рэч што мы ў такое вяртанне не верылі і гэта змушала нас усё глыбей спазнаваць прыроду таго ладу у якім мы існавалі а гэта ўжо непазбежна вяло і да перагляду поглядаў на леніна Вось прыклад з ліста напісанага ігарам перад самым выездам на службу 10 траўня 1979 году. Я ўжо амаль лысы, заставіў толькі два-тры сэмэ. Слухай, Сергей, у партыю табе трэ вступіць абавязкова і мне таксама, Таму што першым пакаранням нашым у якім-небудзь выпадку будзе выключэнне з партыі. Страта невялікая. Так фармавалася пэўная стратэгія. Ленін яшчэ прызнаваўся, а ўжо сучаснае партыйнае членства было прыдатнае толькі на тое, каб яго цынічна выкарыстоўваць. У нашай перапісцы мы не пакідалі мір, гэта была прыдуманая намі на дваіх навуковая праца таксама яшчэ наіўная але тая што заводзіла нас і прымушала гадзінамі сядзець у бібліятэцы перагортваючы сотні кніг па беларуску расейскую і польску нібы цаліннікі мы ўнікалі ў загадкі сярэднявечча чыталі канспектавалі спрачаліся ездзілі на месца гэта яно нас і заваражыла з аднаго выгляду яго здавалася што пра гэтую фантастычную руіну не ведае ніхто ў свеце і што нікому яна закінутая непатрэбная а значыць трэба спяшацца дашуквацца звестак імкнуцца расказаць пра гэта усім так мы пазнаёміліся з рэстаўратарам валянцінам калненым аўтарам праекту аднаўлення мірскага замку калі ігар застаўся адзін ён працягваў нашы супольныя пошукі і кожны крок падрабязна апісваў мне ты не думай што мы толькі адныя працуем над гэтым а калнін памятаеш ён паказваў нейкія пераздымкі архіўных справаў дык вось што я да яго хутка буду звяртацца наконт пасяджэнняў па міру і разам папрашу яго ўсе гэтыя дакументы а яшчэ што трэ зрабіць дык гэта схадзіць у выдавецтва навука і тэхніка і паразмаўляць як яны глядзяць на падрыхтоўку нашай манаграфіі так так манаграфіі што у цябе адразу з'яўляюцца з гэтым словом уяўленні пра штосьці такое вузканавуковае ты памыляешся памятаеш манаграфію такую зялёненькую кісялёва пошукі імя дык так яна чытаецца як найцікавейшы дэдэктыў гэта быў яшчэ адзін вельмі важны пошук куды прыкласці сілы у якім жанры і ў якой галіне рэалізаваць сябе пісаць раманы ці вершы зрэшты мы ўжо пладзілі і першае і другое ці сур'ёзна займацца гісторыяй ці мовазнаўствам нібы той мірскі замак уся агромністая беларушчына бачылася нам закінутай і нікому не патрэбнай і толькі грунтаўней унікаючы ў яе мы раптам сустракалі людзей якія даўно і ўпарта займаюцца ёю беларушчынай на журфаку такі быў выкладчык мовы мікола каваленко Ігар пісаў лісты на занятках проста з натуры. Да прыкладу 11 красавіка 1979 году перад самым войскам. У барадуліна ёсць цікавыя радкі. Менск, продак струны ціха кратаў, Менск правяраў лязо мяча. І ўсё ў такім стылі. Гэта мікола каваленко прыводзіў такія прыклады па назыўным сказе. Дарэчы, на апошнім занятку гэты ж мікола вось што сказаў воды якого фіналу дайшлі нават цяжка знайсці чалавека сярод журналістаў які б валодаў жывой мовай народу гэта ён расказваў пра бураўкіна які наведаў студэнтаў выпускнікоў журфаку і цікавячыся як яны адносяцца да мовы і ўвогуле да беларусі на якія тэмы пішуць адбіраў сабе людзей выходзіць чалавек зацікаўлены калі сам падбірае сабе кадры крыху раней пра тое што геннадзь бураўкін узначалі ў дзяржаўны камітэт радыё і тэлебачання мне напісаў віталь шхіньян з прыходам бураўкіна звязваліся вялікія перамены зрэшты і цяпер ягонае кіраўніцтва асацыюецца з перыядам беларусізацыі беларускага радыё і тэлебачання праз паўгода пасля мяне загрымеў у войска і ігар у ваенкамаце называліся варыянты украіна або ленінград Аднак, як гэта часта бывае ў такіх выпадках, аказалася не першае і не другое, аказаўся архангельск. На вайсковым жаргоне архара своеасаблівая расійская цьму таракань, пра што ігар пісаў у кожным сваім лісце. Вось ягоны першы вайсковы ліст. Добры дзень, браце. Вось ужо з 14 траўня я сапраўды твой калега, але самае горшае што лёс закінуў мяне за цэльных дзве тысячи кіламетраў ад родных мясцін як тут называюць у горад трескі горад таскі зараз стаю днявальным тры гадзіны ночы а на вуліцы сапраўдны дзень звярніце ўвагу якія экзатычныя рысы дадаліся ў нашым эпісталярным рамане праўда нашмат цікавей чытаць пра згадваных у перапісцы людзей якія ўпершыню з'яўляліся на небасхіля нашага лёсу асабліва тых якія на гэтым небасхіле і застануцца на ўсё жыццё з ліста 8 снежня 1979 году архангельск спытаю вінцука ці ведае ён такого юры цыбіна здаецца таксама член джаз-клуба вольны паэт асоба даволі цікавая патрэбная гадоў двадцаці двух двадцаці трох з ім незнаёмы ведаю толькі па гаворках якія пачуў тут вось вы крунтасы нашай беларускай супольнасці выглядае што я пра юрыя цыбіна ўпершыню даведаўся ад ігара герменчука які пачуў пра яго ў архангельску альбо яшчэ адзін прыклад з ліста 27 верасня 1980 году архангельск прывітанне братка з месяц таму у мяне была адна з самых прыемных сустрэч за апошнія паўтара гады неяк зайшоў павячэраць у сталоўку стаю чарзе уперадзе невялічкая група з выгляду турысты і тут пачуў што барадаты які стаіць наперадзе мяне павёў гаворку на мове з прыемнейшым беларускім вымаўленнем я да яго сапраўды з менску Яго і астатніх здзівіла, што на мове размаўляю. У іх было дужа мала часу, спяшаліся ў аэрапорт. Ужо дамоў ляцелі. З хвілін 10-15, пакуль стаялі ў чарзе і елі, гаварыў з імі. У асноўным з гэтым барадатым. Назваўся Садоўскім, навуковы супрацоўнік з інстытуту малазнаўства. Да халеры знаёмае прозвішча, думаю. Толькі адкуль не магу спомніць а неяк перачытваючы лімы які ў апошні раз дасылаў вінцук зноў праглядзеў артыкул аднаго з чэрвеньскіх нумароў у якім ідзе гаворка аб мове і вымаўленні дыктараў белрадыё тв артыстаў тэатра і гэтак далей аўтар гэты ж садоўскі яшчэ больш стаў паважаць яго за гэты час напісаў апавяданне і даслаў у маладосьось зараз чакаю пахаронку яшчэ крыху і архангельск гатовы стаць нашым пупом зямлі там гавораць пра юрыя цыбіна там можна сустрэць пятра садоўскага і там герменчук піша свае апавяданні на якія такі прыйдзе яму пахаронка з маладосці фармулёўка будзе для 79 -го году забаўная у апавяданні нераскрыты канфлікт і гэта ў часы самага росквіту сацыялістычнай бесканфліктнасці. Калі пісаліся апошнія лісты з архангельску ўжо дзейнічала майстроўня, а звыклае прывітанне венцуку дапаўнялася словамі і ягонай жонцы. Мы абмяркоўвалі хісткую атмасферу, што панавала ў менскім беларускім асяродку ды ўсе свае ранейшыя клопаты і заняткі. Выснова пра тое, чым і як займацца у ігара была такая з ліста 1 красавіка 1981 году архангельск дужа хочацца зноў узяцца за мір дарэчы як усё ж такі вырашылі з замкам мне здаецца што ўсе гэтыя размовы адносна яго захавання не больш чым пустая балбатня імкненне замарозіць пытанне калі так яно на самой справе нам трэба зноў узяцца за матэрыял толькі больш прафесійна і грунтоўна весці расследаванне праблемы чым першы раз і дабіцца чаго б гэта не каштавала публікацыі дарэчы шмат пытанняў вырашэнне якіх спрыяла б руху нашай справы наперад можна падняць у друку дык чаму нам не займацца гэтым і менавіта так ты прынясеш больш карысці справе калі мы жадаем дабіцца поспеху нам трэба дамагацца канкрэтных рашэнняў адпаведных органаў А яшчэ праз месяц Герменчук вярнуўся і патрэба ў перапісцы адпала. Наперадзе было шмат новых людзей, шмат усяго ўсяго рознага, словом цэлае вялікае жыццё. Скажы нам, пра якое тады мы ні за што б не паверылі.